kiel genoi influas la musicetson de homo. Sciencistoi prilumigis ciu musicetso estas denasca cae ciu gi estas ec prognosebla. Oni rimarcas gin jam en infanvarteio cae lerneio. Unui disvolvas belain canto vocioin cae trafas ciun tonon aliae ciam maltrafas la tonoin de cantado. Ancao ce lernado de instrumento montrigas la differenzoi. Tamburo exemple postulas senton pri ritmo. Kelk io shaine estas ne lernebla. Ec ne per multida da exerzado. Tion montras nova studaggio sento pri ritmo cae aliai factoroi de la musicetso estas parte de nascae. Nun internazia esplorista te amo, cun parto preno de Max Planck Instituto pri Empiria Estetico en Frankfurto, disvolvis indicilon per ciu eblas prognosi la musican talenton sur base de geneticae datumoi tion la esploristo escribas en faca magazino. En tutte, quin mil sescent quartec hoc homoi disponigis por la studo sia in in datumoin. Ili plenigis en cetiloin cae solvis music rilatain tascoin. Inter alie, estis mesurite, ciel bone ili povis distingi ritmoin melodioin cae ton altezoin. Sur tiu baso, la sciencistoi el calculis la tiel nomatan poligenan productivon por la ritmo sento, poporo. Ien spezzo de indicilo por la genetica talento por ritmo sento. Ni el trovis che la poporò povis prognosi la generalan musichezzon de la parto prenanta persono, diris la unua autorino en comunico. Geneticae variantoi, ciui estas baso por la ritmo sento, staras en contexto ancau cun aliai aspectoi de la musichezzo. Al tio appartenas exemple la capabloi, sequi melodion, au distingi son altezon cae ritmon, set appartenas al tio ancau la tempo, cion homo passigas por exerzado au auscultado de musico generale. La resultoi de la studo montras che la mesurilo de productivo por la ritmo sento povas nenur prognosi la generalan musicetson de homo, sed ancau la emon giui musicon, exemple dum danzado. La mesur valoro tiel povas estonte esti fitinde utiligata en la esplorado, por plue de cifri la genetica in basoin de individuai differenzoi de musicezzo, diras cun autorino de la studaggio. La mia opinio, la disvolvita indicilo por musicetso povus ancau doni indicon pri la capablo por lingvo lernado, char la parolado povus esti ancau considerata ciel formo de cantado. Melodio, son altezzo, cae ritmo, ancau en parolado, ludas gravan rolon.